نيجي نتلتسا دنيا ده بورشنا عمل زول أجر نتلتسا أخيرتها دبوسي بوغو فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز شو شو قلنا هب قيامة سبقويشا جو جو جحد سخوا سالتون جو أجنة شو يتلوهرو فقد فاز هو قل بيرها تشين أولو الله سقول أمالتا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هاب نلت أدارو جيب نلت جيت هابو مجيب هاب دنيا للا هبج إلى خا أنجو أنجو مؤمن شياسول دنيا هبو قل عدم مقصد كذي بوجب جوجروني الله سأقول القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا نفس هذا الحلال لا مترس بشبك نجيب جندين أبون وما تدري نفس بأي أرض تموت نفس هذا الحلال لا شبرت لال أجيب خزي بوجنا أبون سليمان أولغاست أسكو أنغو تسوشي هلك إياغو سليمان хев чи гиро қажан рукатго малаку ма жани тлон вач умуго хев чи ясул кӯшко хинқон малаку мат бади валахи дал малаку мат қад итлон ун хадо солиман авайгас ти қулуғоса ҳав шу дила жани тлон вач унук аро чи хес ҷу кӯтакат хинқи занин абум солиман авайгаса абули буго хев у канила ду рӯҳ паққизе вач аро малаку мат угила хевин абун ҳас абулуго кӯтакат хинқи аса ҷу ҳабра тладаса цоги батъиара тлади тлу тизе дилан абун солиман авайгу кана ай жиндие хӯриги кинаниги шедъаби кинани қумури ҳайвоноги жинди мутиав сулеман аварегаса ҳоло да амро гиҳабун ҳав индияде ҳукумат индияи ҳукумат ҳалде шо завули уго ҳанҷе индияда данди чӯат гичон мало кумадаса ҳасу рӯҳ гибаққули буго ҳаду сулеман аварегас аскувач инуго мало кумавд жақа ажаиб хижо каниля жинда аллаҳаса амру ҳабун мукъаниля ҳадинаб заманаша هادينا وشيا سروح إنديا دا هادين بق هادين أطلع بقينا أبون غو دود أسكوات دا جو عجائب حنيلا كنانين هاس سروح إنديا دا بق خليب هاد نراتل أجيوك أدغين أبون إمينا غوب الله سا أبورا بزمان غو مين تلت أديش دا غو إنديا دا جين دا دانديش أنيلان أبولو غو مالو كومودا سا هدين لبوغ الله سا أولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله سأول القرآن واتسوغي فإذا جاء أجلهم نجر خيل أين تر أجلت أدي باج خدو هسلو زمان شون خدو لا يستأخرون الساعة هب نقبا قلاري لا تسو ساعة تلكي أي تسو منوت تلكي ولا يستقدمون تسو سبيجي بقلاري لا هب تسو ساعة تلكي يا تسو سنغو تلسين هبوك أنا تسو محمد أولي صلى الله عليه وسلم هدينا إذن قنبوك أنا ملوكو مدسا روح باقي ليش باقي ليش تروح باقي ليش نروح هن أبون أي دنيا وتشاقو يشتلي أخيرات هذا الله أسكو خير يكون الله أسكو إنه هدينا كياش لقط أصب الشيطانك أنا أورج صلى الله عليه وسلم هبوك أنا الله أس محمد أورج صلى الله عليه وسلم خالدت سيتن خيرها بون خنوك أرب إذنه هسي يا محمد أورج أستسي صلى الله عليه وسلم توني كتير سجتلج أهدينا بإذنه باقي ليش تروح باقي ليش نأبون خلت أده بزمان شون خدو ملاك سا يا محمد اوغاستا صلى الله عليه وسلم هيستا خادو گيتلچ تيز گي هچ اولشينيگي هدينب ازنو باقيلي شروح باقيلي ريشن ما وكوما دسا الله اس امر هبورا قواسا امر هبورا مين تل ساعت اسا سين تا نق باقيچ گو هسو انسان اسو گي بوترچي اسو روح باقيز بو ما وكوما دسا هدين شيدال هب نيتلي نق فريزا فريزايا جيجو چي اس قومو گي الله اس هدين خلگي نيتلي نق بوك ادگو هسا نيتتسا ургизги угун пикруги хабун нитлерго джахилияб фасиқлиадбуги умруги чизабун алас ибадат хаялди нафс куциза кила أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألاسك أبو القرآن ألم يأني للذين آمنوا هل إيمان فرال عدم زمان شنيج اشتلا أن تخشع قلوبهم جندرك الحنقزي لذكر الله الله رخصيال دلهم أي كفر زبادي خنهبوليج ألاس خطاب إيمان فرال جندت سا إيمان جلهون جيب الله برجلين أبو نوجي تشياستا هدي نتشعد خون هبوليجو خطاب жал фасиқ хелда ругел жал мунахазут ругел адамазда алам яъни лиллазина аману хел иман шурал адам азиза машунеч иш антар ша қулубухум жендерак алхинқизе ли зикрилlah аллах рихси алдалхун وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال جند الله رضي الله ابن عمر حديث بيتنا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبي من كبي أولغ السجندر تلتشوغي كون فقال أبو نيلا كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل منوك أدلا دنيا إن أبو نلا أولغ السجندر كأنك غريب أي دنيا وجأة بول عدين توني إزويسني تو كيس تو جاء أسواج عدين خهانيس أني شو عدنوك أدل منها دنيا أي أو عابر السبيلين يجي نخلو عدنوك أدلا نخلو وكنا مثالات بوس هني هنيسا نيت حجت إن لغناني نتلتا حجت الشدي عن نخطع عرب قدر الكوروني نتلقو صدقة ياب كناز جو ريت إنجو هكينغو نخلع عرب بوسولا هدينان أخيرا تهد قيامة سقواد أخيرا تهد العمر نيت الشدي عن عرب عمر جهبون عرب معيشة جهبون هدينا لوك أدل الدنيا وطا أي كيدا قروك إن عدنو أغير لها الدنيا وطا وكان ابن عمر يقول ابن عمر يتجنسكوغي أولوك تنجي إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح من قصدت لي عنش خود أماني فلا تنتظر الصباح من متيرا داليس لي عنش أغوك إن أبن كيزي كون متيرا بيزين أبن توجد عمل الجي عبادتك وإذا أصبحت من رداليس لعنج أجو خود أماني فلا تنتظر مساء من قصدي مخشان بج إن أشوفك بالله جدلا وخذ من سيحتك لمرضك сахли букадго унти бачкнадго хеб амалги хабун бажарлари хеднаб унти бачкнадго амал хабидила ва мин хаятика ли маутика чаг укадго хилтади бачкнаде раваху бухари бухари сабит сараб хадис буго وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ابن مسعود حديث بيتنا خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا اولا قصة اصحاب زبازي تو انق بقونا كليتكا بقولي بقولا تلوتا تنجي غوب كليتكا جان انسان خلاتا كليتكا بخون قد اخون سموخي تسالوغو هب كليتكا جان ايغو عشين مقال تسالوغو غوب خلات مقاتخون ريت ازجي هبون ჰანჯე ავალეგას აბულიუ სალალალა ასჰაბდაც იყული ჰაბშიბინ ამონ ავალეგას აბულიუგო ჰაბ უნკბაკონა ბრუხ ბუგილა ინსანას სულ აჯალ ხვილ ინსანას ტატშუნ ბუგებ უნკაგორა ყათლან ხვილ ბუგილ ინსანასე ჰაბ ბატუ ხალათ ჰაბ დუე ყვატი წარ მოყვგილა ინსანას სულ დუე აჯალ გიბახონ ოპ უნკბაკონა რუხი ბახონ ყვატი ბუგებ მოხა ჰე ბუგილა ინსანას სულ ბუგებ ხულ ჰაბა ატლა ხვილ გითონ ჰაბა ატჯინდრგო აჯალ გითონ ხა ოპ აჯალ გითონ დუე წალი ავალეგას ჰაბ ბუგილ ინსანას სულ ხულილა батл об роқожани гуруг исин моқал инсанас хунит унцарал хабугин авли аварга саллаллаху алейхи ва саллам инсанас ругил дунялашул ожалха чагошай дунял инсан халак халулуге гогошин мо қалцалуго цоял халак хайчани цоялниге халак хаула инсан абунха хедина нит халак хабул жибжогила نتلر خوگی وگیلا تسیکار خوگ بوگو چه وگیلا انسان هبا اتلا جندرگو اجالگی خلگی تون دویشون وگیلا انسان اصل خلن نبون بیتونی و اولگا سا اصحاب زبدا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة دستجند الله رزيل حديث بيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولغس أبو نلا بادر بأعمال سبع نجتس ან გოჟოთ ადე ბაჭინა დინ აულო ავარეგასა ამალ ხე ხაბედილა ჰალ თანთაზირუ ილა ფაკრან მუნსიან ნით ნედა ჟო ყოჩენულე ნით ლეთ ქინა გოშინჯო ყოჩონ თიზილე მისკინში ფაყელში ადე ბაჭინა დე ავღანია მუტყიან ნით ყოჩენულე ახირათ ალასანი ნით მაშულ ჰაბულე ჰედნა ბეჩელში ადე ბაჭინა დე ავ მარადან მუსიდან ნით ლერ ნავს ҳала кабуле нитле нас ун тизуле ай ибада тарги хабун бажарулари шин инҷо хам бажарулари ад нитле нас коле кизуле хибна ун тит ади бачи надеги ав хараман муфаннидан нитл хер нитлер дақлоги э, черқи хер хабуле хедина хер тит ади бачи наде ав мавтан муҷҳизан хех хаб нитле хе балағон хех ку нитле э бачи неб нитле нақпоги хедина хел гит ади бачи наде ав даҷҷала фашарру ғоиби юнтазару нит კლედასა ტერხა და უგე ნიტლეტ ვაჭინ უგე დაჯალ ქვეშა ვედინა დაჯალ ადი ვაჭინა დეგი ამალ ხე ხაბედილა ას ავი საათა ფასაათუ ადჰა ვა ამარ ვა ამარრუ ნიტლეტ ვაჭინ უგე ყიამასე ყო ჰებ ყიამასე ყო გი ბუგილა ჯიბ ქუთა ქადაჯინ თა აზაბ უგე ქუთა ქადაბ ყოაბ ალა საჯინ დილ ჰაყასულ კი აბურა ჰებ ყიამასე ყო ბუგილა ქუთა ქადარა ყბაღარი ბუგე ხა ხული გეთლიმერ უდერე ხული ყინეჭ ჟო ადან ნასალ ჰიმერ ხულხუნი ჰედინებ ქუთაკადა ყიამას ყო ყოაბ ჰედინებ ყიამას ყო ტადე ბაჭინადიგი ჰებ ანტა გოჟო ტადე ბაჭინადე ამალ ხე ხაბინ აბულუგო ავალეგა სასალალლაჰუ ალიჰი ვასალამ ალას ნთლეგი თავიყეგი ჰებ ნთლე და ავალეგა სიხსარა ჰედინალ ნთლე და იბადათ ამალ ჰაბუნ ბაჟარულარე ნთლე დას მაშულ ჰაბული ჰედინალ ანტლაგო ავალეგა სიხსარა ჰედინალ ჟალტ ადე ბაჭინადე ამალ ხე ხაბიზე والحمد لله رب العالمين